بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الإيمان بأن الجنة حق والنار حق والجنة والنار مخلوقاتان يوم الإيمان أو الحفظ إلى الحق فإن حقنا والنار حق النار هذا حق Berjannah dan nar makhluk padan. Sama dan neraka. Keduanya adalah makhluk padan. Dua makhluk. Maksudnya, sudah dicipta. Sudah tercipta. Sudah ada. Al-Jannah di zaman Islam. Surga di langit yang ketujuh. Dan tak buha al التقية على الأرض والنار تحت أرض السابئة السفلى لأن رسل سماوات سمي في القيطرة وهما مخلوقتان يمسكونها سلا بشدة قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها الله تعالى telah mengetahui جملة من surga dan siapa yang masuk ke dalamnya. Wa adada ahli nari wa man yadkhuluha dan jumlah penduduk neraka siapa yang masuk di dalamnya. La tahnayani abadah. Keduanya tidak akan panas. Tidak akan sirna selama-lamanya. Wa huma ma bapa illa di tabaraka wa ta'ala. Dan keduanya bersama dengan Sanya Allah tabaraka wa ta'ala Abadan abidina Selama-lamanya Di nahri zahiri تخيل مثلا فقدير رحمه الله الإيمان بأن الجنة حق والنار حق يبقى إيمانا adalah kita mengimani bahwa Allah itu adalah hak. Wal nar hak. دلنا على الحق وفي مناه ويجب إذا برجعي عليه والجنة والنار مخلوق ثاني قبل بن رفع ثانيا adalah makhluk fatani telah dicipta. Nah, ini takrir mereka السنة والجماعة dalam masalah surga dan neraka. Ahli sunnah meyakini tentang adanya surga dan neraka. Ini keyakinan pokok. Merupakan perkara baik rangkai dalam mengimani hari akhirat. الخير أدم عليه السلام غدلني يا آدم أنت وزوجك في الجنة ويا أدم إن لم تدع تكرمه بصبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم هشا صبر ولقد رأكم البلاد الأخرى ثم أغلي كان يكرم هشا ترن ترن يا الليل إن سدرة المنتهى Sidratul Muntaha indah jannatul mahwa di sisinya ada surga tempat tinggal nah dan sebutkan tentang neraka dan sifatan tentang neraka bagaimana siksaan dan kemudian di dalam neraka dan belenggu terangkai yang di disebutkan di dalam neraka. Seluruh hal tersebut menunjukkan tentang adanya surga dan neraka. Nah, maka kita mengimani bahawa surga dan neraka adalah dua makhluk Allah yang telah dicipta, telah ada ini dari أن ahli sunnah wal jamaah. dari tentang adanya surga dan neraka dalam sudah dicipta ayat yang sangat banyak sekali yang tadinya menunjukkan tentang seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang surga u'iddat lil mutlaqi surga yang telah disiapkan kalimat u'iddat dengan fi'il ma'am telah disiapkan berarti tidak siap untuk orang yang bertakwa Demikian pula neraka. Mu'id dan mirka ini. Dipersiapkan untuk orang-orang yang kata. Ya. Jadi kita mengimani bahawa surga dan neraka telah dikisahkan. إذا تستطيعون أدلة يعني تثبت النبي ولو قلت غيرنا من الطلابة قرأوا لنا أحد بسنة عدد من الصغيرين قال علماء من استحسن القول kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah dari Ibn Al-Qayyim mungkin saja ada panahnya, mungkin sirna. Nah, ini dinisbahkan kaum ini kepada Ibn Taymiyyah dan Ibn Al-Qayyid. Rahimahumullah. Dan tentunya, jika mendengar hal tersebut, kadang ada orang yang tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh Ibn Taymiyyah dan Ibn al dalam masalah ini. Sehingga langsung membantah hal tersebut bahwa eh, Kota uh, itu, neraka itu sudah ada dan Katakan oleh Zat Dan kafirin Siapkan untuk orang-orang kafirin Kali ini nasih ada Tentang jalan yang selama-lamanya Tentunya tantang yang jauh kalau kita katakan ayat yang seperti ini Itu tidak dihafal oleh Ibn Sayyid dan Ibn Sayyid tapi kita harus tahu dari mana sisi kendalinya. Berikutnya dari al lagi dalam masalah ini, munculnya pendapat ini, mereka melihat dari sisi eh, khusus bahawa sifat rahmat itu adalah sifat yang dia terus menerus ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan asal dari rahmat Allah adalah hormat. Maka kalau sesat dalam hormat itu wajar. Tetapi neraka itu itu adalah akar dari kemurkaan Allah Subhanahu Wataala dan kemurkaan Allah dalam sifat firdia istiaria. Nah, sifat firdia istiaria. Nah, dari sini kenapa para ulama Ibn Bain dari Ibn Bain yang rahimahullah ta'ala ada pendapat seperti ini. Walaupun hal ini dibahas oleh para ulama dan banyak dan para ulama kita di belakangan tidak menyetujui Ibn Bain dan Ibn Bain dalam masalah ini. Mungkin kita harus tahu dari mana, kenapa bisa muncul. Eh, ini yang berdua. Nah, berpendapat dengan pendapat seperti ini. Yang jelas, dia kira ahli dalam masalah ini bahawa surga dan neraka telah dicipta, sudah ada surga dan neraka sudah ada. Kisah masalah yang perlu kita jelaskan. Surga yang ada ini, atau yang disebut dijanjikan, apakah surga yang ditempati oleh Adam atau bukan? Ya. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Menurut saya, dan juga sebagian ufad kiri, uh, Ibn Sayyid yang eh, terkini dalam sebagian kitab beliau di awal mencah dari syahadah, sembarang yang sangat banyak di awal yang sudah ada di sana. Beliau mencapai bahawa surga yang ada ini, ini bukan surga atau surganya yang ditempati oleh Adam, itu bukan surga yang kita, Lain surga. Nah, cuma para masyai, para ulama belakangan, jadi sebelah, eh, Tuan Nabi Nabi Nabi Nabi Beliau menguatkan bahawa yang benar bahawa sorga dikepada oleh Adam itulah sorga tersebut di dalam ayat-ayat Al-Quran ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan sebab yang sangat banyak dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Inna laka Allah tajua fiha wa la ta'ara, fa inna laka tadmahu fiha wa la tabha. Sungguhnya engkau di dalamnya tidak akan lapar dalam langit dan tidak akan tarak eh, terayang dan kamu tidak akan kehausan di dalamnya dan tidak pula rasa ketanasan. Waktu doha panasnya tidak terlalu serius. Di panas seperti ini saja tidak dirasakan oleh penghuni surga. Mereka dalam kenyataan kelimatan hidup. Nah, ini kalimat untuk kamu di dalamnya. Untuk kamu di dalamnya menunjukkan percepatan-percepatan ini bahwa apa surga yang diempat oleh Adam itu pula surga yang dijadikan di dalam ayat-ayat hadis-hadis yang menjelaskan tentang surga. Nah, kata Syekh ini, berkata Imam Al-Bahari, Rahimahullah Ta'ala, Al-Jannah itu istana istana. Surga itu berada di langit yang tujuh. Imran Islamik yang ketujuh. Wasaqfuha al-arsh. Atapnya adalah al-arsh. Adapun atapnya adalah al-arsh, itu diterangkan dalam satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika sa'altum Allah, fas'aluhu al-firdaus." فإنها وسط الجنة وأعلى وأعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. Apabila kalian meminta kepada Allah maka mintalah surga Firdaus bagi dia adalah tengah surga, paling tingginya dari surga, dan atapnya adalah Ars Ar-Rahman. Nah, ya. kalau begitu surga, dia atas Al-Ibi, berarti di atas, kali yang tertulis, seperti yang punya sifat kali ini. Anak, dan ada pun neraka, ada pun neraka, di bawah, bumi yang ketiga. Yang paling tujulah kita. Kita memang dicerangkan dalam hadis. Jika seorang turun di suatu tempat, maka dia membaca doa, Allahumma rabba samawati sabai, wa ma aqlani. Nah, wa ma aqlani. Wa rabba al-aradin sabai, wa ma aqlani. Ya Allah, Rabb, langit tujuh dan apa yang disetujui, dan Rabb, bumi yang tujuh. Sehingga lima bumi tujuh. Tujuh kan? Bumi tujuh kan? Tujuh. Tingkat tujuh. Enam. Tujuh tingkat sebagaimana lagi? Dan sini mahu Barbahari mengatakan bahawa neraka itu di bawah bumi. Yang ketujuh yang paling bawah. Nah. Allah Ta'ala alam apakah ada dari khusus tentang ini? Ya. Jelaskan. Tapi di dalam Al-Quran dikatakan wabur bizzatil jahimu lil Dan dinampakkan. Wabur bizzat. Tadinya tidak nampak, dinampakkan. Jadi mungkin saja ada kemungkinan hal tersebut. Dinampakkan menjadi bagi Al-Gawin. Nah. Ya. Dan di dalam hadis Ibn Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Muslim, katakan جيء يوم القيامة بجهنم إذا تنقل لها القيامة مراد جهنم لها سبعون ألف جماع neraka Jahannam dengan 70 ribu tan pengikat. maka di jima Ma'akul jimami sabahuna mana jenis yajibuna. Setiap tali ditarik, ditarik oleh 70 ribu malaikat. Menunjukkan neraka Jahannam ini sangat besar sekali. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah. Thanks yang pertama maka Allah menciptakan makhluk untuk mengisi kosongan tersebut. Ada pun neraka, neraka terus meminta hal min mazid, hal min mazid. Apakah ada tambahan, apakah ada tambahan. Nah, dan tidak berhenti neraka tersebut, tapi Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya sehingga dia pun mengisip dan mengatakan fat, fat, cukup, cukup. Iya. Baik. Jadi sini dikatakan Allah telah mengetahui jumlah penduduk surga dan siapa yang masuk ke dalam. Jumlah penduduk neraka dan siapa yang masuk ke dalam. Ini akan kita jelaskan nanti di pembahasan tentang masalah takdir. La taqnayani abada. Keduanya tidak akan sirna selama-lamanya. Huma ma'abaqa illa kita baraka wa ta'ala. Keduanya akan kekal bersama Allah subhanahu wa ta'ala abad al-akhirin. Selama-lamanya. Dahri dahri Sepanjang masa. Ya. Kemudian poin berikutnya kata Imam Al-Barbahari, "Wa adamu alaihi salam, kana fil jannati al-baqiyah al-makhluqah, fa ukhrija minha ba'da ma Allah azza wa jalla." Yang Adam alaihi salam beliau di surga yang besar, yang kita ini sebenarnya lalu keluar darinya setelah ia bermaksiat kepada Allah. Ini tadi masalah yang kita sudah sebutkan. Apakah Nabi Adam itu di surga atau apakah surga yang dia terserah di dalam Al-Quran dikirakan untuk orang yang beriman, orang yang bertakwa atau surga itu, itu pula surga yang ditempati Adam atau lain surga yang ditempati Nabi Adam kita sudah uraikan bahawa yang kuat dalam masalah ini itu juga surga surga itulah yang ditempati oleh Nabi Adam AS, ini yang ditetapkan oleh Imam Barbahari di sini, tapi Adam Adam itu adalah surga yang bakir yang kita lihat telah dikita itu tadi dan dia dikeluarkan darinya setelah bermaksiat kepada Allah. Bagaimana dia? kita ketahui bersama kisahnya dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Araf, di dalam surah Taha, penjelasan tentang kisah dari Adam AS dalam eh, kisah membuat pelanggaran sehingga dikeluarkan dari Tawah. Syir. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, Masih iman dari masjid dajjal juga beriman tentang Al-Masih Al-Dajjal. Al-Masih Al-Dajjal dikatakan Al-Masih, Al-Masih sesuatu yang memegang. Dan bisa dikatakan Al-Masih sebab beliau diberi mu'jizat oleh Allah beliau mengusap orang yang sakit sembuh orang yang uh, ada pelangnya sembuh dari tanah kemudian dengan izin Allah menjadilah uh, eh, burung. Kemudian dia juga bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, ternyata dengan al-mati tapi bisa dengan al-mati dan Dajjal juga dikatakan al-mati. kata Dajjal diberi kemampuan juga untuk itu. Juga diberi kemampuan seperti ini. Sebagai fitnah Ad-Dajjal itu adalah tiba mubalaghah. Dari Ad-Dajjal, Ad-Dajjal artinya pendusta. Nah. Dia adalah seorang yang sangat pendusta. Demikian. Jadi Al-Masih Ad-Dajjal. Kita iman tentang adanya Al-Masih Ad-Dajjal ini. Dan sekarang sudah hidup. akan keluar. Nanti di akhir zaman akan keluar di akhir zaman. Keimanan yang tersebut, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan sudah hidup, sebab di dalam hadis riwayat Muslim dari Tamim Ad-Dari, diceritakan ketika beliau berada di atas perahu, kemudian beliau mandi oleh ombak selama satu bulan, akhirnya masuk ke sebuah pulau Ya. Tengah laut Maka datanglah kepadanya Jasasa Jasasa ini adalah syekot Atau namanya adalah dapat binatang melata Dia diketahui di mana tubuhnya Di mana tubuhnya Itu berbicara Dia berkata datanglah kamu kepada lelaki Yang sedang berada di rumah itu. Ia sangat rindu terhadap sabar-sabar kalian Beritakan Maka datanglah kami dari teman-temannya dia melihat seorang yang sangat besar tubuhnya. Tangannya terbelenggu ke lehernya. Nah, maka masuklah mereka kemudian Dajjal ini, yang dia ini Dajjal, dia ini bertanya kepada kami dan bertanya tentang Rasulullah bagaimana dan seterusnya disebut ya, dan Dajjal sendiri nah mengatakan dikatakan yang beriman kepadanya ya. Dan setelah tadi Majari kembali, dia datang kepada Rasulullah masuk ke dalam Islam dan menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kemudian berkata, demikian kalian menceritakan kepada kalian dan para sahabat membenarkan. Nah, sebutkan Dajjal akan tinggal di muka bumi selama 40 hari. Cuma 40 hari tinggal di muka bumi. Satu hari pertamanya panjangnya satu tahun. Jadi satu hari pertamanya panjangnya satu tahun. Sekarang kan satu hari ini 24 jam. Nanti satu hari ini dari jam ketiga keluar, maka hari tersebut menjadi sangat panjang sekali. Seperti satu tahun. Seperti satu tahun. Ya. Nah. Kemudian hari berikutnya itu panjangnya satu bulan. Jadi matahari tidak terbenam, tidak terbit dan tenggelam kecuali setelah 30 hari. Kemudian hari berikutnya sepanjang satu pekan, satu Jumat, satu pekan. Dan hari berikutnya sama dengan hari-hari kita yang lainnya. Sama dengan hari-hari kita yang lainnya. Dan Dajjal akan masuk ke seluruh kota. Kecuali kota Mekah dan Madinah. Dekat dia memasuk, ada mereka yang menjaganya. Apa yang dilakukan oleh dia? Maka ia pun kepada yang menempat dan kakinya Kepuji dan keluar lah orang-orang munafik itu Mengikuti Ad-Dajjal Dan Dajjal ini fitnah azimah Fitnah yang sangat besar Kerana itu seorang muslim Diperintah oleh Rasulullah SAW siapkan salat untuk berlindung dari fitnah al-masih al-dajjal. Nah, makanya di job satu seperti uh, anggur antara kedua matanya tertulis ta fa dalam satu dua. ta ya. bisa dibaca oleh setiap orang rambutnya keriting nah sebutkan sifatnya dia punya surga, punya neraka. Punya surga, punya neraka. Dia kata dia, kamu ikut saya, kamu masuk surga. Kamu tidak ikut saya, kamu masuk neraka. Maka orang yang syar, masukkan ke surganya, dan surganya itu adalah neraka. Dan orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam neraka, dia akan merasa kelimatan surga di dalam nerakanya tersebut kita orang lah, yang masih ada dalam hadis Al-Qaid Al-Qadari bahawa jika ada jalan keluar ada seorang yang beriman dia berkata kamu adalah sejajar yang Allah telah mengabarkan tadi tentang saya tidak akan berisikus kepada maka dibunuhlah orang ini menjadi sebelah yang menjadi dua dan jam lewat antara kedua belah semua lalu dikatakan hidup maka hidup dari yang kembali Kemudian dia siap berkata, tidakkah kau beriman kepada aku? Maka kata mu'min ini, saya sampai yakin kamu ini adalah dajjal. Ya, dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka setelah itu, dajjal pun sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa terhadap orang ini. Sebagian para ulama yang bertarik hadis ini yang bersyarah hadis ini muslim, seperti Imam Nawawi, berkata ini Nabi Sayyidah. Tapi itu pendapat yang salah. Jadi Khidr sudah meninggal. Berdapat jumpur ulama. Nah, eh, itu pembahasan lain. Ya. Kemudian, uh, yang terakhir yang untuk menjaga dari teknologi kebersihan adalah menghafal 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahdi. Quran ayat pertama dalam surah Al-Kahdi sebagaimana dalam hadis Nawas bin Sam'an, Jawa Muslim. hadis tentang Al-Dajjal itu banyak dan cara ini banyak orang yang uh, meraba-raba ingin mengira-ngira katanya Dajjal ada di segitiga bermuda dari mana kamu tahu? karena saja belum pernah ini mengira-ngira dan saya pernah baca buku ditulis oleh Muhammad Isadaw saya dan sedikitnya bermula. Ini cerita tentang Dajjal. Sejarah Dajjal. Dajjal dari mana? Dari manusia yang bunuh. Nah, katanya Dajjal itu mulai dari kecilnya ya, kaum yang ditimpahkan musibah kemudian dia diselamatkan lalu uh, di sejarah dia terasa setelah itu dia menghalikan diri kabur kiri di zamannya Nabi Musa kemudian dia ingin menimpahkan kaumnya Nabi Musa menyembri apa namanya menyembah anak sabi dan dia yang bernama Syari yang disebutkan dalam surah Tuhan kalau itu uh, jantungnya lagi tersisa sehingga menjadi dia kerok di situ. Sekarang kembali kepada kembali ke pulau lagi dia ingin menengok dia sasa tiba-tiba mereka menghadapinya dengan rantai dan tangannya ini. Kemudian dia pun terbelenggu tak tertara. Kita bisa seperti itu senada dengan itu dan saya baca dia menciptakan tentang dajjal dan dia ini dajjal. Dajjal dalam cerita ini. Terus Allah Al-Mustah. Dia berhal, sifat Al-Mustah Dajjal itu jamin dari apa yang disebut oleh Rasulullah. Sebab ini termasuk perkara baik. Termasuk perkara baik yang disabarkan oleh Rasulullah SAW dan kita wajib untuk mengimani. <clears throat> Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, Ya. Kata beliau ضيق الوجود والايمان بوجود عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف الخارج من ال محمد فيموت ويتفلك المسلمون أجيب من akan عيسى عليه السلام عيسى بن مريم عليه ينزل ينزل فيقتل الدجال lalu akan membunuh Al-Dajjal. Ya. Tapi Isa AS, sedia oleh Allah Subhanahu SWT, belum mati sampai sekarang. Dan berada di langit. Macam yang ingin bicara di langit berapa? Dalam perjalanan dengan Rasulullah. Kemudian akan datang nanti terang di langit berapa? Ya. Nah. Kemudian di akhir zaman, pada waktunya beliau akan turun. Dan akan membunuh Dajjal. كثير فمن خرج بدلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا tidak seorang pun dari ahli kitab kecuali harus beriman kepada yang sebelum meninggalnya sekarang masih hidup sebelum meninggalnya mereka harus beriman kepada itu dan pada hari kiamat dia menjadi saksi atas mereka nah dan dalam sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dikatakan akan turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil dia akan mematahkan salib dan akan membunuh khinzir bagi, dan akan meletakkan jizya akan meletakkan jizya jizya yaitu peti dan apa namanya dia akan menyebarkan harta itu sehingga tidak seorang punya maunya di mana lain ini orang kafir itu dan diberi tiga pilihan kalau mau diperangi eh, diberi tiga pilihan dia masuk Islam atau dia bayar jizyah atau dia diperangi. Kalau dia iman yang cuma, maka jizyah ditahan. Bisa ada dua pilihan. Dia beriman atau diperangi. Itu saja. Dan lagi jizyah. Nah, dan jadi dari cara ini akan turun dan membunuh dan jalan. Sebutkan nanti saya turun dan dia berpulang. Ini dua saya para malaikat. Nah, tidak ada seorang kafir pun munafik yang mencium baunya selain yang lain. Yeah. Nah, kemudian kalimat pengarang di sini wanita zawat yang beliau menikah, Allah Taala alam ini masih dalil. Saya tidak tahu apakah dalil tentang atau tidak. Jelas betul. dalil dalam masalah menikah. Dan salat di belakang, Al-Qaib. Beliau akan salat di belakang orang yang Qaib. Dari keluarga Nabi Muhammad alaihi salam. Diinginkan menjadi apa? Imam Mahdi. Imam Mahdi. Walaupun yang disebut nama Imam Mahdi dalam Sahihai, tapi juga dalam Sahihai disebut dengan nama. Disebut dengan nama yang dan kita di mana? Yakin akan hadir. Bukan Imam Mahdi yang orang-orang Syiah. Imam Mahdi yang hanya sekedar terakhir saja. Atau khayalan belaka. Katanya Imam Mahdi itu, ditanya kenapa Imam Mahdi bersembunyi di sirdat. Anda kan Imam sudah keluar. Sekarang masuk ke dua kiblat. Sudah ada imam mahdi. Itulah imam mahdi mereka imam dua belas. Imam dua belas. Sudah di kiblat. Tadi tanya kenapa bersembunyi di kiblat? Oh dia memang imam mahdi. Nah, alasannya nanti uh, imam mahdi itu keluar. Maksudnya sudah aman. Kenapa sebenarnya sudah punya negara? Kenapa belum keluar imam mahdi? Nah, kemudian yang paling dan ini sebenarnya uh, ayat yang Syiah, dia katakan si Umar ini dari anaknya Abdullah. Dan setelah di sejarah, dari sejarah buku buku mereka sendiri, itu diperiksa, dia meninggal dan tidak mempunyai anak. Tidak mempunyai anak. Kalau ini dari masih muncul. Nah, Wallahul تنفك الشرف ما في من جد جايبين orang الشيعة لأن الله ما لم dan kesyirikan kufur terhadap mereka. Keimanannya kepada Imam Mahdi. Nah, نعم sekedar kita tunggu saja, walaupun مبروكا orang-orang Syiah Rafidhah sangat banyak sekali cukuplah dalam masalah akidah yang punya puluhan pertama dengan orang yang Yahudi Allah musta'an baik dikatakan wa yamutu Wahai dahulukum muslimun. Dan Nabi Isa akan mati. Yang akan meninggal dan akan di sana dikubur oleh kaum muslimun. Orang-orang yang beriman.